Mami, yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Decímelo, pay, brr. Ella revolea el culito pa' TikTok, no paraba de verlo, ese culo me encantó. Ella me pregunta si soy el que cantó. Quiero a toda la cerezada moviendo el totó, totó, totó, Quiero a toda la cerezada moviendo el totó, totó, totó, totó. Quiero a toda la cerezada, moviendo el totó. Ellas son de la promo 25. 7 me dice cheque rico Y sus amiguitas me están pidiendo bicho Está pidiendo bicho, guanaca Cachetona es la promo, dame chapa Está pidiendo bicho, guanaca Ella sabe quién yo soy, el que se lo metí lo saca, saca el, que se lo metí lo saca, saca Hoy salimos a gastar la paca, la cintura tal y taca Los míos tiki tiki, los tuyos aplaca A mí yo soy el TH, el dueño de tu flaca Tú, no me te cabras Quiero toda la cerezada moviendo el totó, Quiero toda la cerezada moviendo el totó, Quiero toda la cerezada moviendo el totó. Ellas son de la promo 25, fuman, toman queta y también perico. La 17 me dice, tache cheque rico y la amiga quiere que le moje el clito. Está pillando bicho. yo soy el teatro.